Սալմաստի շրջանը սահմանամերձ է Թուրքիային եւ ավելի մոտ է գտնվում Դերիկավային, որն այդ ժամանակ դարձել էր հայ ֆիդայինների գլխավոր հավաքատեղիներից մեկը։ Կուսակցության գործնեությունն առավել գործնական հողի վրա դնելու համար անհրաժեշտ էր կենտրոններ հիմնելով աստիճանաբար ավելի մոտենալ Թուրքիային։ Ղալասարում նույնպես պետք է ստեղծվեր կենտրոն, որը երկիր անցնող գործիչների համար պետք է ծառայեր գլխավոր կայաններից մեկը։ Ահա հիմնականում այդ նպատակով է դումանը թողնում Թավրիսը եւ գալիս հաստատվում Ղալասարում, որը գտնվում է Թուրքիայի սահմանամերձ շրջանում։ Այստեղ եւս, ինչպես Թավրիզում, նա մեծ գործնեություն է ծավալում՝ տեղի հայությանը ազատության գաղափարներով դաստիարակելու ուղությամբ։ Սալմասն այդ օրերին հայ ազատագրական շարժման բազմաթիվ անձնվեր գործիչների հավաքատեղի էր։ Ղալասար գյուղում Նիկոլը հիմնում է իր մարտական խումբը եւ կապեր հաստատում Սալմաստի շրջանում, մասնավորապես Դերիկ ավանքի շրջակայքում գործող հայդուկական խմբերի հետ։ Վանքի շրջակայքում կային մոտ 300 տնտեսություն ունեցող 4 հայաբնակ գյուղեր՝ Բաբիկ, Ասլանիկ, Աշնակ եւ Հախվերան։ Նիկոլը մանրամասնորեն ուսումնասիրել էր այդ շրջանի տեղանքը եւ ծանոթ էր այնտեղ գործող հայ ֆիդայիններին։ Նրան Ղալասար գյուղի մերձակա տարածքներն ուսումնասիրելուն շատ է օգնել նաև որսորդության նկատմամբ ունեցած սերն ու համակրանքը։ Որսանելու պատրվակով հաճախակի եղել է Դերիկավանքում եւ նրա շրջակա գյուղերում, ուսումնասիրել այդ տարածքների բնական վիճակը, նաև կապեր հաստատել գյուղացիների հետ։ Դումանը շարունակում է Սարգիս Սարուխանյանը լավ որսորդ էր եւ չափազանց սիրում էր որսորդությունը շատ հաջող գնդակ էր գցում նա չափազանց թույլ վատարողջ մեկն էր շատ սպիներ ուներ մարմնի վրա մանկությունից Ղարաբաղում ստացած նա ուներ ստամոքսի հիվանդություն առողջության վրա երբեք հոգս չէ տանում խելոք էր գործնական ռիսկով երբ մի բանի մեջ համոզված էր երբեք չեր զիջի թեկուզ դժվարին պայմաններում լիներ։ Մեկն էր, որ իր ասածն ու ծրագրածը անմիջապես գործադրում էր։ Բոլոր ինկերները սպասում էին նրա որոշումին։ Չափազանց կապող ձգողական ուժ ուներ։ Ինչ տեսակ դասակարգից էլ լինեին, նրան կսիրեին ու նրա ասածը կամ որոշումը չէին մերժի։ Բերիկը Սուրբ Աստվածամոր Մենաստան, որը հետագայում նվիրական անուն ձեռք բերեց հայ ազատագրական պայքարում, հին ավերակ վանք էր դուշմանի ծորի ափին թուրքական սահմանի վրա։ Վարդան Մեհրաբյանի, Խանասուրի Վարդանի բնութագրմամբ Դիրիկի անունն է միայն վանք։ Մարդիկ այնտեղ ուխտի կամ աղոթքի համար չէին հավաքվում։ Դա ավելի շուտ մի կայան էր, որտեղից մարդիկ երկիր էին մտնում զենք կամ հեղափոխական գաղափարներ փոխադրելու համար։ Դա մի վայր էր, ուր հայրենասեր հոգիները հեղափոխական գործի պատրաստություններ էին տեսնում ավետյաց երկիր մտնելուց առաջ։ Մինչև հայ ֆիդայինների հանդես գալը Դերիկի շրջակայքում տեր ու տնօրինություն էին անում քրդերը, եւ ոչ մի հայ չէր հանդգնում Երևալ այդ վտանգավոր վայրերում։ Երբ Արևմտահայաստանում արդեն ծայր էին առել Համիդյան սարսափները, Ադրբատականի հայոց թեմի առաջնորդ Ստեփանոս arczepiskopos Մխիթարյանը բանկի կառավարիչ է նշանակում Արցախցի Մոսես Իշխանյանին՝ մի քաջակուրով ու գործունյա երիտասարդ, ով դերիկում հանգրվանելու հենց առաջին օրից սկսում է վերականգնել եւ նորոգել վանկի ավերակները։ Մեկ տարի անց վանահոր պաշտոնով դերիք է գալիս հեղափոխական անցյալով հայտնի Բագրատ վարդապետ Թավակալյանը։ Նորակազմ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հաշվի առնելով վանկի բացառիկ աշխարհագրական դիրքը եւ հավանություն տալով վանահոր պաշտոնում Բագրատ վարդապետի նշանակվելուն Հույս ուներ, որ Դերիկը ապագայում կարող էր հարմարավետ հենակետ դառնալ մարտական ուժերի համախմբման, զինատար խմբերի կազմակերպման եւ այլ ձեռնարկումների համար։ Հետսեթե այստեղ են գալիս հայ ազատագրական պայքարի զինվորագրված մարտիկներ՝ Վարդանը, Սևքարեցի Սակոն, Փոխիկը, Ջալադը, Պետոն, Չաթոն եւ Շերոն։ Պիտի նշել, որ դերի կավանքում միջև հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամների հաստատվելը Այնտեղ գործել են armenakanները, ովքեր կապեր էին հաստատել Վան քաղաքում եւ Վասպուրականի նահանգում հաստատված իրենց կուսակցության ներկայացիչների հետ։ Հենց առաջին օրերից նրանք իրենց հանդուգն եւ համարձակ գործողություններով սարսափ են տարածում քրդերի վրա։ Քրդերն այլևս անպատիժ կերպով չեն կարողանում նոր ոտնձգություններ կատարել վանկի շրջակայքում վանքում հանգրվանած ֆիդայինները վերակառուցում են վանքի պարիսպները եւ դարձնում անառիկ։ Պիտի ասել, որ Պարսիկ իշխանությունները բարյացակամորեն էին վերաբերվում վանքի շրջակայքում բնակվող Պարսիկ գյուղացիների նկատմամբ բարեկամաբար տրամադրված հայ ֆիդայիններին սակայն թուրք կառավարությունը չհանդուրժելով կայսրության սահմանամերջ շրջանում հայ զինվորական խմբի արգայությունը վճռականապես պահանջում է պարսիկ իշխանություններին վերացնել հայ ֆիդայինների հենակետը։ Թուրքերի հարկադրանքով Թեհրանից հրամայում են քանդել վանքի վերակառուցված Փարիզը։ Պատմում է Սևքարեցի Սակոն։ Մովսեսի սպանվելուց հետո Պարսից եւ Տաճկա սամանագլխի քրդերը ճշնամացան մեզ։ Վանքում կային 50 կամավորներ։ Կար երկու կուսակցություն՝ դաշնակցական եւ արմենական։ Ձայների մեծամասնությունը վճռեց Փարիզ փշինել եւ շինեցին։ Չքաշեց երկու ամիս, եկավ Իսախանը 500 մարդով քանդել տվեց Փարիզը։ Պարսկական կառավարող շրջանների վերաբերմունքի կտրուկ փոփոխության հետևանքով ֆիդայիններից շատերը հեռանում են դերից բայց նրանցից մի քանիսը մնալով վանքում փորձում են վերստին նորոգել քանդված պարիսպները եւ շարունակել հայդուկային գործողությունները Վանքում հանգրվանած ֆիդայինների հետ էլ կապ է հաստատում Նիկոլը։ Սալմասը թողնելուց հետո Նիկոլո նույնպես հանգրվանում է Դերիկի վանքում եւ շնորհիվ իր բացառիկ ընտունակությունների եւ անվիճելի համարձակության շատ արագ աչքի է ընկնում դառնում այդ խմբի ոգին ու մարտական առաջնորդը։ Դերիկից էլ սկսվում է ապագա մեծ հայդուկապետի մարտական ուղին։ Թուրքական կառավարությունը տեղեկանալով սահմանի վրա հայ մարտիկների շարունակվող գործողություններին դիմում է զանազան միջոցների, վանքի շրջակայքը հայերից մաքրելու, վտանգազերծ գոտի դարձնելու համար, բայց միշտ էլ մատնվում է անհաջողության։ 1894 թվականին Վանի Կուսակալ Բահարի Փաշան հայ ֆիդայինների հենարանը մեկընդմիշտ վերացնելու նպատակով որոշում է իսպար ոչնչացնել վանքն ու այնտեղ ապաստանած հայերին։ Շատ շուտով Թուրք Փաշային վանքի պաշտպանների վրա վերստին հարձակվելու առիթը ներկայանում է։ Առիթը մի պատահական դրվագ էր մի խումբ արմենականներ վանքի մոտիկ ճամփի վրա սպանում են 5 քրդերի մեկին վիրավորում։ Սա էլ լուր է տանում Վանի Կուսակալ Բահրի Փաշային, որը հրամայում է ցեղապետ Շարավ աղային եղածներին կոտորի ու վանքը քանդի։ Այդ նպատակով կազմում է պատշիչ ռուսակախում բաղկացած 500 թուրք զինվորներից ու քրդերից։ Թուրքերը պաշարում են վանքը, որտեղ տվյալ պահին կային ընդամենը 17 քաջարի կռվողներ, որոնց մեջ էր նաև Նիկոլա։ Ավելի քան 6 ժամ ֆիդայինները դիպուկ հարվածներով հետ էին մղում թուրքերի եւ քրդերի անընդ մեջ հարձակումները։ Նիկոլա կրվի ընթացքում ցուցաբերում է խիզախություն եւ անձնորած նվիրյալի վառ օրինակ։ Կրվի մեջ հանդուգն ու անվախ նա նետվում էր մեկ դիրքից մյուսը գնդակների տարապիտակ։ Վանքի պաշտպաներին ընկճելու թուրքերի բոլոր փորձերը անցնում են ապարտուն։ Այդ կրվի դեպքերից Նիկոլի մասին պահպանվել է մի ուշագրավ դրվակ։ Կրվի թեժպահին թուրքերի ուշադրությունն է գրավում վանքի 14 տարեկան տավարածը։ Սկսում են հերվից կրակել պատանու վրա։ Տեսնելով այդ, Նիկոլը իր ընկերներից մեկի, Սև Քարեցի Սակոյի հետ դուրս է գալիս դիրքերից եւ տղային փրկելու նպատակով շարժվում մոտակա բլուրը տղայի մայրը արդեն հաշտվելով իր որդու անխուսափելի կորուստյան հետ խնդրում է նրանց չդիմել այդ քայլին, իզուր տեղ չվտանգել իրենց։ Սակայն մի քանի րոպե անց Նիկոլը իր մարտական ընկերոջ հետ հասնում է մոտակա բլուրը եւ այնտեղից գնդակների անվրեպ տարափ է տեղում թուրքերի եւ քրդերի գլխին եւ հնարավորություն է տալիս պատանուն անվտանգ հասնելու վանք։ Ուրախությունից խնդացած մայրը բարեր չի գտնում իր երախտագիտությունը հայտնելու խիսախ մարտիկներին։ Թուրք քրդական պաճիչ ջոկատները հանդիպելով համար դիմադրության եւ տալով բազմաթիվ զոհեր թողնում են վանկի բաշարումը։ Այս կրվում կարելի ասել Նիկոլը ստանում է իր առաջին մարտական մկրտությունը։